egun honen zule guzieri. Gaur egungo giro horoko jarekin, normala dugu bai ezker eskuin ikustea banderolotan promotoreak, turistak, Airbnb kanporat. Baina espeletan, hor dugu 2008 bitik hauzoko eskola etxibat, nun errenebazioan bi etxibizitza sozial egin nahi dira eta ondoan beste iru berri eraikuntza. Hor aldiz, zer dugu banderelotan asesa gure etxe bizitza sozialaren erakunde historikoa kanporat. Beharrik bai garaian, irurugei eta hamar hamarkadan behar zena egin zutela. Ikusiz gaur egun nola den dena komplikatzen den. Alta garaian ez zituzten lege mailan niongo obligaziorik, baina estatu indartsu batekin, politikari hausartekin, bere ala jendea terpetzeko eginda izan bai jounan, la zup, balixo, abaz, la ibiag, izan miarritzen, petriko, izan bokalen, ureuz, donibanen, elnaian, maulen, azparnen, zonbat. Milaka eta milaka beharretan ziren familiak sekuritatean etxeratu dira. Ta ze izan guritzateke gaur egun gure bilana ez balitzizan atzo alako kolektiboen eraikuntzak gaur egon egiten den bezala promotore pribatue delegatuz. Ta ze izango litzateke tokiko egoera estatuaren legea ez errugabe. Argiki, aselemak behar dira eta eraiki behar dira, noski obe aktivitate zerbitzu publiko eta garraioen urbil. Mainan zonbat biztanle ditugu bide bazterrean. Agentzia imobiliarioen kriterio zorotzen kanpo, ta xelemak beti txoitenari. ari. Hor dugu langlomor ez dena ikusten, zuzenean parke pribatuaren diabeekin. Nola hoai konkretuki inzitatu diabeak merkatuaren begira urte osoan ta presio apalagoetan alokatzea. Galdera hori maleruski ez da sekulan gogoetatzen. Mainan gure hauzo guziak, bizirik eta errikoiak egoteko, azertu beharko den galdera ezinbestekoa da. Milesker agetazen zunik da pasaigunon,